ndabaramukije bakunze mwese muri ko muratega biri radiyo isanganiro ubu w'ikiganiro umuyange ikiganiro kiba yagira ku burimyi n'ubworozi uno munsi twaba twihagurukiye dushika ku mutumba tangara uri muri zone butarugera ni komine ya butihinda intara ya muyinga kino kiyago cacu umuyange tukaba tugira tuyage n'abagwiza mbuto bo ku mutumba tangara turi kumwe n'uwundi mufasoni nawe n'umugwiza mbuto nawe utwidondora nanje banyita Shimira Imana Tereza abandi umugwiza mbuto wo ku mutumba wa Tangara zone butarugera tugwiza imbuto kuno musozi wa Tangara turi kumwe n'uwundi mugabo nawe ni mbuto nawe utwidondora yego mu gutangura kino kiganiro mwa vita abariko baragukurikira bumvise kugwiza imbuto kugwiza imbuto no kugira iki kugwiza imbuto no kuvuga no kurima koresheje ubuhinga bwa kijambere hamugakoresha imbuto zirobanuye imbuto ziba zarapimwe n'ikigo ONSS hamaze kemezwa yuko izo mbuto ziba zimeze neza zitarwaye zishobora kurinda uruzuba cyangwa zishobora kurinda indwara hama izo mbuto rero umaze kurima ugategura umurima wawe ukarondera amase y'ikirundi n'amase y'ikizungu umaze kuronka imbuto ugatera ku buhinga uba warigishijwe bujanye no kurima uravye ubwoko bw'ibiterwa uriko urarima hama uhejeje kubikurikirana ivyo biterwa vyawe kurima ugateragira hama ukabagara uhejeje kubagara urashobora kuja mu murima ugapompa uravye bwabyo ubukoko buba bwafashe ibyo biterwa kugira nabyo ubikingire neza kugira ushobore kuzokwimbura imbuto zimeze neza hama hejeje gupompa uguma ukurikirana umurima wawe hama hageze gusarura ugashobora gusarura ibiharage byeze neza ari ibiharage ari ibigori kandi ukabisoroma byeze neza ugashobora kubizana ku bubiko dusanzwe tubika ko umwimbu ariyo hangari de stockage hama tukazana umwimbu wacu tukawurobanura neza duhejeje kuwurobanura tugaca tuwushyiramwo umuti uwukingira kugira ngo uwo mwimbu ntushobore ntibashobore kubungwa nyuma y'ivyo bikorwa byose duhejeje ni ukuvuga tutaturondera abahinga bo muri ONSS bagashobora kuza gutora amashantiye izo mbuto twimbuye hama bakazipima bagashobora kuduha amasertifika kugira ngo izo mbuto dushobore kuzidandaza ku bandi bagwiza mbuto bakeneye imbuto n'igihe imbuto murima kugira muzihereze abandi barimo imbuto tugwiza cyane cyane n'imbuto z'ibiharage kumwe n'imbuto z'ibigori ni ukuvuga dufise amavariyete y'ibiharage hariho variyete usanga ari ibiharage bigufi bitarembegwa n'ibiharage by'ibiremberwa icyo gihe rero iyo tuje kuzigwiza turazimbura tukaziha abarimyi twe dukora ku giterwa cy'ibiharage n'igiterwa cy'ibigori cyane cyane wewe uri mu ishyirahamwe nawe yego jewe ndi mu ishyirahamwe rigwiza imbuto zirobanuye ryitwa dushikira twatura amategura ntwari genda narirongoye hama hambavu yuko twagize ishyirahamwe ku ishyirahamwe twarashoboye kugira koperative koperative yitwa komeza ibikorwa dushobora guhuriramo tugashobora kurondera isoko y'umwimbu wabonetse ku biharage no ku bigori iyo koperative nkaba ari ndayirongoye turashobora gufasha n'abarimyi mu bijyanye no gushobora kubarosa gusa imiti ikingira umwimbu kubera twe dushobora kujya muri depeyaye tugakoresha amatike tukayizana ngaha kuri hanga dositokaci hama tugashobora kuyiha abarimyi kugira bashobore nabo gukingira umwimbu wabo isa mavita yatubwiye bimwe bimwe uko basanzwe babikora mu kugwiza imbuto mbe murabye nk'abo mwebwe muha imbuto mwasanze ari bande baba bazikeneye kurusha abandi eh, abantu baba bazikeneye ni abantu baba bafise uburyo bwo kubitunganya kijyambere kubera imbuto zirobanuye nziza sukira ukera kuzitera uko nyine ubanza kuyitunganya kugira ujye mu murima no kugira ubitere kijyambere kugira bizokunde aho hantu eh, hanyuma mbere yaho uratunganya nk'uko uwo mugenzange yabisiguye uratunganya indimiro ugategura amase y'ikirundi n'ay'ikizungu ukayagura kubera iki gihe batanga vase kugira umwavu udushikire mu misozi tubako canke ku makomine hanyuma ukagombora hanyuma ukaja kurima izo mbuto za kijambere e, muri abo bene igihugu baba bishoboye kuko mu kugwiza imbuto babizigwiriza mu mashirahamwe mbega umuntu yumvise kugwiza imbuto umuntu ashobora kuzigwiriza wewe ku gatwe kiwe canke azigwiza ari mpakabe mu mashirahamwe yego arashobora kuzigwiza ku gatwe kiwe mu gihe afise ubushobozi bukwiriye yashobora eh, kujya muri repaye akagura izo mbuto zigifise ubuntu zitagwaye hama akatunganya indimiro yiwe hanyuma akazirima eh, mugabo uvuze ko yo kwitunganya akigira muri DPR ni bande bakeneye izo mbuto zirobanuye ni abanyagihugu bose canke hariho bamwe bamwe muzi hamwe bwe nk'abagwiza mbuto eh, abagwiza mbuto turabanza tukakizigwiza hanyuma zigasanzara mu bene igihugu bagize ako gace ako karere Eh, tuza turabaha imbuto yishimye, agaca avuga ati iyi ndayishimye mpa nanjye nze kuyigwiza ndabe ko izofata aka karere muba mwarabye ibitego bisanzwe bihari imigwa canke mubigira bivanye n'imbuto mwe mugwiza biba e, bivanye n'imbuto tugwiza tugwiza imbuto y'ibiharage n'ibigori kuko mutogwiza izindi mbuto e, aka karere kabamwo izo mbuto cyane cyane twaravuganye n'abarimyi bamwe bamwe baratubwira yuko hariho nk'indwara usanga zitera ibiharage n'ibigori hari icyo mwebwe mukora mu kugwiza imbuto kugira ngo bahe imbuto nziza zidashobora canke zorinda ubwo bukoko canke izo ndwara e, iyo iyo ndwara yadukishije ikaza hariho imiti dukura muri ya imuyinga e, n'ubu turimo turabazana imiti hari ubukoko bwateye ibiharage n'ubu iyo miti turimo turayibakurira ku ntara tuyizane no mu mitumba ariko usanga ntiuranyegeza agatima uranyohera by'ukuri pe tereza nawe uri umwe mu bagwiza mbuto weho mu bamugwiza imbuto namwe n'ibiharage n'ibigori gusa yego tugwiza ibiharage n'ibigori muri make turi kumwe n'aba turi kumwe nyene hano turi mu ishyirahamwe rimwe nk'ujya mu pfaso nini waturongoye mu iryo shyirahamwe ry'iwacu turagwiza izo mbuto ziva muri izabu tukaza tukazigwiza hanyuma tuhejeje kuzigwiza bene gihugu nabo iyo tuzimbuye tukaca tubahereza ubushoboye kuzirima afi abafise uburyo niwe aca azirima zivuye iwacu mugacu tuba twazikuye muri izabu niho ubushakashatsi buba bwavuye muri make nibo baziturungikira natwe tugaca tuzigwiza bene igihugu nabo bakazitora iwacu ubishoboye kurima kijambere afise uburyo bwo kuzirima yego ama ubu kugira azironke bisaba iki ubu kugira azironke bisaba abafise uburyo bwo kuzirima kuzironka arazironka mugabo bisaba abafise uburyo bwo kuzirima abafise umwavu amase y'ikirundi n'ay'ikizungu yaritunganije hamwe n'indimiro nziza azokoreramwo ivyo bikorwa yego mbega mugerageje kuraba nko mu kibano ndabona benshi ntibagira amikoro yo kugura izo mbuto nabo muziha mutarinze kubasaba amahera abo tutarinda gusaba amahera hariho abaza tukabagurana bakagenda bagatera mugabo ntabo tuzihera ubuntu baraza tukabaha bakajya gutera bakazoturiha kubera baba badafise uburyo bwo kuca bazirihiraho ko natwe nizo tuba twaraguze tuzigura mu kigo cya onisesesi ziza zizimbye urumva zitangira ubuntu kandi twaziguza amahera menshi felisi iki ni ikiganiro umuyange ikiganiro kireba iby'uburimyi n'ubworozi hama twagarutse kuri mwebwe mu guhiza imbuto ku barimyi ugerageje kuraba mu miryango haba umukenyezi cyangwa umunega wiwe bose barumva kimwe ibijyanye no kugwiza imbuto kugira umwimbo wongerekane hano kuri uwo mutumba wanyotangara yego mu bijyanye no kugwiza imbuto abo nabo tubana barabyumva kubera iyo ni urimye mbere wimbura byinshi kandi wakoresheje bikeya bose barabyumva cyane kandi bijya biharage hari igihe baca uca usanga ari ibiharage bimeze neza biryoshye bifise n'urutete yego baca babyumva n'ibiharage ibihe mukunda kugwiza ko bisanzwe bizwi n'amazina mwebwe ibyo mugwiza n'ibihe dukunda kurima ibiharage batazira ngo ni ibise cy'abagore tena n'amajoni nizo dukunda kulima. Eh, ni ibiharage bikundwa kugugwa cyane n'ibiharage bikundwa gufungura gusa biraryoshye kandi usanga bifite ibeyi y'agaciro eh, bose barabihurumbira biraryoshye mwavita urabona mwe murabagwiza mbuto ni gute cyangwa nimubona ko hari ukuntu mwogira kugira ngo mworohereze abandi banyagihugu b'abarimyi mu kubaha ako kabuto haba ku ideni cyangwa bishobotse no ku buntu kugira umwimbo wongerekana twebwe icyo dukora mu ishyirahamwe ni ukuvuga yuko imbuto iyo zimaze kuboneka turabanza tugaha abanywanyi b'ishyirahamwe kugira bashobore kuja kuzigwiza umunywanyi w'ishirahamwe iyo azimbuye nawe araha umubanyi wiwe canke wundi murimyi akeneye kubera kenshi bazishima zikiri mu murima hama tugaheza tukabaha tugaheza rero imbuto bakazigwiza ku bwinshi hama turafise n'ukuntu tubaha ibiharage iyo bagiye guteragira tukabaha ku mbuto udafise amahera tukaharura ku biharage afise bisanzwe amahera biriko biragugwako tugaharura no ku biharage dufise kubera usanga ibeya atari cyo kimwe n'ibiharage biba bisanzwe hama akaduha ibiharage bisanzwe twe tukamuha imbuto nziza kugira ashobore kugwiza umwimbu ndabona murafise n'ihangare ihangare ndabona irimo ibiharage mbe ibindi birimo n'ibiki ceri ihangare ni ukuvuga n'inyubakwa twimburiramwo umwimbu wose abanyagihugu bose babimbuye cyo kimwe naba mu mashyirahamwe bazana kubika ngaha hanyuma haba harimo ibiharage nk'ubu harimo ibiharage harimo umuceri ibigori byose byaraheze kubera ikiringo cy'ibigori cyaraheze ubu turindiriye kuzokwimbura ibindi bishyashya ariko irafasha cyane abarimyi kubera haba hariho abazamu bayiraririye nta busuma busubira kuba mu muryango muryango nta busuma mu mazu buhaba kandi usanga uwaje kubitsa ngaho atidoga cyane kubera usanga ibintu byo biba bicungereye bimeze neza none ko mbona umengo ndi bikenya ibi birakwira abanyatangara bose ni ukuvuga yuko ubu ubona ari bikeya ni ukuvuga yuko ni bikeya kubera ubu benshi baratwaye guteragira ibi bisigaye ngaha nibyo baba barashigaje byo gufungura mu gihe bakirindiriye ko ibindi byera ariko iyo bimaze kwera no kuvuga ihangari irakira amatoni mirongo ine y'ibiharage hama pamu tukagira kontara tugasinyiranira abarimyi bose bashaka gushora bakazana kuri koperative tugaheza tukabashorera umwimbu amahera akajya ku ikonti ya koperative hama tugaheza tugashikiriza abarimyi amahera yabo pamu iba yarishye ni rero ni ihangari rikomeye cyane ni koperative ikomeye kuko abarimyi ngaha kuri mutumba urabya mu mitumba igize iyi komine ni umutumba uriko abarimyi kijambere benshi bamaze kwijukira umugambi wo kurima kijambere no gukoresha ifumbire y'ikizungu kandi bashobora no kwishakamwo ibisubizo byo guhiga umwavu w'ikirundi bakoresheje nyabarega hama bagashobora no kurondera ibitungwa bito bito ubu rero umwimbu ngaha kuno mutumba n'ukuri urabone ushimishije ngira mwabonye no ku mirima aho mwagiye muraca yuko ari ibigori ari ibiharage bimeze neza turetse ibyo bikoko byaba vyateye murabona yuko kuyu mutumba Tanzania bihari twagerageje kuraba aho musanzwe mugwiriza imbuto kuvuga nk'imbuto y'ibigori turabona nk'ukuntu umurima kijambere mugabo twabonye ngo ni ku musozi mbega imvura mubona yaraguye neza muravye ukuntu ikirere cagenze muri rino rima ubona abarinzi bazoronka imbuto ni ukuvuga yuko imvura mvura yaratevye kugwa hakiri kare ariko ahigwiriye abarimyi baragerageje kuko bari bamaze kwitegura barashobora gutera ubu turinjiye ko turaba yuko izoramba kugira umwumbu uzoshobore kuboneka turabye mu misozi aho twarimiye turabona ko ibintu bimeze neza n'ukuri bidahindutse umwumbu urashobora kuzoboneka ariko mu ibyo byose hariho intambamyi zama zashitse ku barimyi kuko hari igihe izuba riba ryinshi ugaca usanga umurimyi arahombye hari igihe imvura ishobora kuba nyinshi kandi ugaca usanga umwimbu uragabanutse turahura n'ibyo bibazo cyane ku ihindagurika ry'ibihe eh, reka kumbure intambamye turazigaruka ko ariko mbaze uno mukenyezi mugenzi ni kuki mwebwe nk'abagwiza mbuto mutagwiza izindi mbuto kiretse iz'ibiharage cyangwa ibigori ibiraya byo ntimubigwiza cyangwa nta buhinga mubifitiye bisanzwe twe tugwiza imbuto zisanzwe zihaba cyane mwino micungararo mugabo n'ibiraya birahaba si ukuvuga inoko bitahaba birahaba ibiraya mugabo uburyo bwo kubirondera bwo kubikora nibwo tutararonka rwose nicyo gituma tubanza kugwiza imbuto ziza ziva muri iyi zabu ibyo byo kugwiza ibiraya byarahahora mugabo bisa n'ibyahagaze kubera imbuto zahora zigwizaho zarase kubivanye n'uru ruzuba ruza rurahatera bica bibanza guhagarara ubu rero nk'ubushakashatsi busubiye kuhashika turashobora kugwiza n'imbuto z'ibiraya kuko zirahaba mw'ino micungararo eh. hewe washitse aha ni ku isanganiro reka mbaze mwavita nk'urongoye ishyirahamwe mubona eh, gute haba ibiharage ibigori mugabo ndabona yuko murima byinshi dufate nk'ibiraya umuceri n'ibitoki imbere n'imyumbati kuko ibyo byo mutorondera nk'ababafasha kugira nabyo ari mu bigwize ibyo biri muri za ntambamyi yego ni ukuvuga yuko turaba igiterwa kiba ahantu ni ukuvuga ibirayi imbuto y'ibirayi uyizanye ino irakunda kugwara cyane ugaca nta mwimbo ushimishije iri kiratanga ni rero turaba ibitegwa biba mu karere hama tugashobora gukorera ku bitegwa tubona yuko koko bishobora gutanga umwimbu n'inyungu kuko iri kurakora ibintu bisaba yuko harura yuko ushobora kuronka n'inyungu ni ukuvuga rero nk'ino aho mubona turi nta myonga dufise gushobora kugira dushobore kurigwiza igiterwa cy'umuceri kuko igiterwa cy'umuceri kiraba ahari ariho hose hari umwonga mugabo nta mirenzo dufise dushobora gukoreramo hamwe leta yoshobora kumva kamo turiko turatera bagashobora nko kuturosa imirenzo nk'ishirahamwe cyangwa koperative igiterwa cy'umuceri turumva yuko dushobora kukigwiza kandi nacyo ni igiterwa gitanga inyungu igihe wagikoze neza ariko ku birayi twama twahuye n'abagwiza mbuto bo mu kayanza b'ingozi dusanga kenshi nabo bakorera ku giterwa cy'ibirayi kuko nibyo biterwa biba muri karere barimo natwe tugakorera ku giterwa cy'ibiharage n'ibigori kubera nibyo biterwa bibaho duherereye reka tubwire ko turi ko turamera nk'abasozera kino kiganiro turi ko turagirana namwe bwe bagwiza mbuto duhereye kuri Felisi ni iki mubona mu buyobozi bujejwe uburimyi n'ubworozi bufasha mwebwe abagwiza mbuto kugira ngo bandanye mukora igikorwa cyanyu kuri kwamye kuvuga habonetse nk'ukuntu tworonka umwavu w'ikirundi twebwe b'enegihugu vyodufasha kuko umwavu w'ikirundi niwo ugorana kuboneka mu kugwiza umwimbu hagenda umwavu mwinshi aho abenegihugu bose bogererwa agahengwe none kumenga umwavu w'ikirundi basaba ko mwimba za nyabarega benshi mukawikorera ibyo ntivyari vyoroshe gukora umwavu wo muri nyabarega kugira ukore neza haba harimwo n'umwavu w'ivyorogwa Eh, muri make kirageza gutobora mushaka ibitungwa eh, yego nk'ubu umunyagihugu wese arose nk'igitungwa yorima kijyambere bigakunda yego hama nawe mukenyezi weho ubona ari giki mwosaba mu buyobozi bujejwe uburimyi n'ubworozi cyangwa imbere n'ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi kugira mubandanye mugwiriza imbuto nyinshi ku bwinshi abanyagihugu twe muri make icyo twosaba umwavu w'ikizungu wari waragoranye cyane mugabo barashoboye dushoboye kwegereza ku mitumba n'aho uzi uzimbye mugabo waratwegereye umuntu arose uburyo arawugura ikindi kintu cyo gusabwa gose imiti y'ibi biterwa dutera ko bikunda guterwa n'indwara ugasanga imiti yo kubivurira agoranye gose twasaba rero ko leta yoraba uburyo bwo kwegereza iyi miti abarimyi n'abagwizambuto bakaza barayironkera hafi kuko nk'ubu ibikoko byarateye ariko imiti kugira ngo abantu bayironke biragorana naho iboneka mugabiza iza ku mwene gihugu atazi yayikura bimugoye gose muri make ishitse nayo nko ku mitumba abantu bakaza barayironkera hafi imirima y'abantu n'ihitopfa ibyo nibyo ari intambamye ndende leta ikwiye gufasha abarimyi nabo nyene bagakorera ibyo biterwa byabo bazi n'imiti izobivura aho bazoyikura nivyo ego mwavita nk'umukuru w'ishyirahamwe kandi uri n'umugwiza mbuto mbere ndabona yuko no mu idepo musanzwe mufise byinshi turetse ku ngaruka wagiye uravuga canke ku ntambamyi nibiki mubona mwasaba kugira mwandanye mukora ico gikorwa canyu atankomanzi ejo na hirya ejo umwimbu ugwire mu miryango niwagwire mu miryango uzobugwiye ku rwego rwa komine ku rwego rwa komine uzobugwiriye ku rwego rw'intara kumbure bitandukire n'igihugu cyose umwimbu ube mwiza ego twebwe icyo dusaba cyane cyane ubwa mbere ni ukuvuga yuko imbuto dukoresha ziva kure ni ukuvuga imbuto ziva muri iyi twasaba yuko imbuto bogerageza imbuto ziba zagizwe purekomande ko zokwegerezwa abarimyi zikegerezwa muri depeyayi kugira ngo abaguzi imbuto bashobore kuzitora muri depeyayi hafi hama tugasaba leta yuko yoshiraho ikigega cy'ingoboka ku barimyi ni ukuvuga abarimyi b'abaguzi mbuto turahura n'impanuka cyane zivanye n'ihindagurika ry'ibihe hakabaho ikigega gishobora gufasha abarimyi kugira ngo bashobore kubandanya bakora icyo gikorwa cyabo mu gihe habaye iyo mpanuka y'izuba cyangwa y'imvura cyangwa y'urubura hama icyo twasaba kandi ni uko bashobora kuraba hariho ubuhinga ubuhinga bujanye no kuvomera imirima iyo izuba ryatse abandi bakoresha bakaronka amamoteri bakaronka amapomo ashobora kuduza amazi bagashobora gupompa imirima mu gihe izuba ryatse twasaba yuko leta yogira kigoro ni ukuri igafasha amashyirahamwe y'abagwiza mbuto kugira ishobore kubarosa nk'amapomo canke ibijyanye n'ibindi bikoresho ibikoresho by'uburimyi kugira haje nk'izuba bashobore kuvomera imirima yabo kugira umwimbu bandanye uboneka hama twasaba yuko isoko y'umwimbu turonka mu bijanye n'imbuto ko amashyirahamwe ari amashirahamwe yigenga agurira abarimyi imbuto zirobanuye twasaba yuko mwayo mashyirahamwe boza barayorianta ku bagwiza mbuto kugira ngo ashobore kuza kugura imbuto zizwi kandi ziba zapimwe kugira ashobore kuzishikiriza abarimyi reka nshimire mwavita mwakoze kwemera ko dusangira kino kiyago ego namwe mwakoze no kuba mwagize n'akigoro mukadushikira ku mutumba ni ibintu bitari bisanzwe kuko twari tumenyereye yuko mukorera mu biro ariko kuba mwashitse ngaha n'ukuri biratunezereye cyane mukaba mwashitse kuraba kuri tera aho turiko turakorera n'ukuri turabashimira ndabashimiye namwe murakoze ababinonosoye ndayizeye jean bosco ajejwe guhimiriza abarimyi no gutanga inyigisho z'uburimyi mu ntara ya muyinga amenyesha ko abagwiza mbuto bo kwitura leta kugira baronke ivya nkenerwa nk'ifumbire n'ibindi aganira na Diodone Nzeyimana nibaza ko badakwiragiye hose mu ntara mugabo hariho amakomine amwe amwe usanga afise benshi ahantu ata akarorero nka komine mwakiro nka komine buhinyuza niho hari mbuto benshi ku bitego by'ibiharage ku muceri eka n'igitego c'igitoke ariko no mu ntara ya muyinga muri komine muyinga hariho mbuto atari bake no muri komine ya gasogwe bariho ni ukwita ko aba ari umugwiza atunga ko mu ntumbero iyo igisata cya leta kigejeje kugwiza imbuto no kuraba ubwiza bw'imbuto ni uko umugwizambuto yoba mu entrepreneur semence ni mu kuronka ifumbire y'ikizungu rero umugwizambuto yotegereje kujya mu mugambi wa leta wo gutanga ifumbire ku giciro kitavuna nk'uko abandi barimyi baronka ifumbire akomeye mugabo nabo bari bakwiye kurondera ivyo bikoresho nk'amapompo aradandazwa cyangwa ugasanga arashobora kuyitira ku mubanyi imiti nayo nayo iradandazwa nta miti gushikubita ubu itangwa ku buntu nta n'amapombo atangwa ku buntu mu buyobozi bw'uburimyi n'ubworozi ibyo bikoresho nta bihari bitangwa ku buntu nta n'ibihari bidandaza usanga umuntu abyironderera mu mamangazine abidandaza none ko babirondera mu mangazini burya nyene ntibishika bakabura umuntu ku isoko akabura iyo miti kandi nkumbure umurima wiwe wa kijambere aho hantu harimo araguriza imbuto hatewe oya imiti imiti gushika ubu yari ikiboneka mu gisata mu buyobozi bujeje gukingira ibiterwa imiti yari ikiboneka mugabo rero hariho n'abadandaza bamwe bamwe bariko barasaba kwemererwa ko iyo miti boyidandaza biciye mu mategeko Roger Sendegeya arongoye ubuyobozi bw'uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Muyinga asaba abagwiza mbuto bato bato kuja hamwe kugira baronke aho bagwiriza imbuto ngo ntibarinde kurondera ivyo leta yobafasha Roger Sendegeya muci uh, mu gihe cy'imajyimyonga ari nk'ishyirahamwe rigwiza imbuto bafise umwonga aho bafise umwonga bashobora kuja hamwe bafise ibice bitandukanye bito bito bakaja hamwe begeranye bakagira umugambi umwe mu gihe bari muri iyo shyirahamwe riba rigwiza imbuto aho ahantu baba barimira ibisanzwe ibindi biterwa bisanzwe muri ico gihe baca banza kuhashira bakaca bahategura bakahafatanya bakaharimira rimwe bakahaguriza imbuto y'igiterwa ikigwa iki kiriya baba bifuza kugwiza ivyo bivyofasha gusumba aho boguma barindiriye leta canke abajejwe uburimyi bazoturonsa mu kurindira yuko bakumbure ico kibazo gitorerwa inyishu bashobora kuharonswa boba bariyungunganya bakaja hamwe bakegeranya aho imyonga basanzwe barimiramwo naho vyoba ari ice bito bito bakaja hamwe abegeranye hanyuma bakaba baragwiriza aho mu kurindira ko eh, ikibazo gitorerwa inyishu nayo ngo imbuto kugira irindi iboneka bica kure ari nacyo gituma urongoye uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Muyinga asaba abarimyi kunga ubucuti n'abagwiza mbuto eka n'ayandi mashirahamwe kugira baronge imbuto nziza ari nayo izobashikana ku mwimbu mwiza Roger Sendegeya ishura ku bibazo bya Dieudonne Nzeyimana burya imbuto kugira uyimbure yitwa imbuto bisaba uburyo bwinshi uca usanga rero iyo mbuto yizimbye kuko n'igiciro si wowe gishingwa ni umugwi w'igihugu ujejwe imbuto niwo bita komisiyo nasiyonale somansiyere niyo ishinga igiciro icyo giciro bisa na kizimvye abandi barimyi rero bato bato baratinya icyo giciro ugaca usanga rero wa mugwiza mbuto ntashoboye kuronka abamugurira imbuto zose aba yimbuye ikindi nacyo y'imbuto zemejwe n'ikigo onss icyo kigo kenshi kirahuza umugwiza mbuto afise imbuto kanaka kikamuhuza n'abazikeneye na cyane cyane nk'ama ONG ahantu natanga karorero nk'imbuto z'ibiharage zari zabonetse ku mpeshi iheze muri komine mwakiro na bahinyuza urabona sisayesi yarashoboye kubaronderera abazibagurira izo mbuto z'ibiharage zose zaraguzwe kandi ku giciro cyiza burya abanyagihugu aba barimyi bacu baratahura akamaro koko ko kugenda kugura izi mbuto bavuga ko ziba zizimvye ntibacigira mu masoko kuva kuyora iyo ni ingorane nyamukuru ihari ituma abagwiza mbuto badatera imbere na cyane aha mu Burundi wacu kuko abarimyi ntibaramenya akamaro k'imbuto nziza zirobanuye zemejwe n'amategeko ababagurira ku rugero rushimishije hariho uburyo mutekanye bwo kumenyekanisha izo mbuto ziba zizimbuwe kugira abanyagihugu bazimenye abarimyi bamenye ko ziriho icyo kintu turamaze kukiyumvira ariko ntikiraja mu ngiro neza kuko twama twasabye jeyo habaye akanama kaduhuza na na ONSCS canke ubuyobozi bujejwe guteza imbere imbuto nino ngaha ikiganiro umuyange kuri uno munsi giciye kirangirira mwumvise ko twari mu ntara ya muyinga muri komine ya butihinda ku musozi wa tangara aho twari ko tuganira n'abagwizambuto reka rero shimire wowe wese yagize ico aterereye muri kino kiganiro shimira na mugenzi wanje Jedone Nzeyimana akorera mu ntara ya muyinga ikiganiro umuyange uno munsi mwari mwagiteguriwe nanje Medar niyo nkuru nimugire ibihe byiza iwanyu naho ubutaha